الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين واتكفوا إسلام baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sala na salam zimwendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam na kuhusieni bila kuisahau nafsi yangu jambo kubwa na jambo adhimu nalo silingine ni jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hakika wamefuzu na kufaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza katika kitabu chake kitukufu waqaddimu li anfusikum natangulizeni matendo mazuri kwa ajili ya nafsi zenu wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu na mumuogope Allah na mtambue ya kwamba mtakutana naye siku ya kiyama wabashiril mu'minin na bishara njema iende kwa wale wenye kumwamini Allahu subhanahu wa ta'ala enyi waislamu waja wa Allah hakika unyenyekevu ni tabia ya manabii kadhalika ni alama ya waumini kadhalika ni alama ya watu wema inamzidishia usharifu na utukufu yule ambaye aliyekuwa na utukufu na usharifu kadhalika inamzidishia akili na busara na weledi yule ambaye aliyekuwa na akili na busara na weledi kadhalika inamwongezea utajo na cheo na shukurani na sifa yule ambaye aliyekuwa anahitajia vitu hivyo kwa yoyote ambaye atakayejipamba na sifa ya unyenyekevu enyi waislamu tambueni ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamuinua mtu huyo na yeyote ambaye atakeshikamana na sifa ya unyenyekevu Allah atamtukuza mtu huyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake kitukufu tilka dar hiyo ndiyo nyumba nyumba ipi nyumba ya akhirah ad-darul akhirah maana yake nyumba ya akhirah ambao watakaoingia katika nyumba hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amewataja katika aya hii anasema naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ard tumeiandaa kwa wale ambao hawapendi kujinyanyua hawapendi kujitweza kujiinua dhidi ya wengine hapa ardhini wala fasadan wala hawapendi kufanya ufisadi kuwadhulumu wengine kwa sababu ya vyeo vyao kwa sababu ya nafasi zao kwa sababu ya elimu zao kwa sababu ya mali zao Allah subhanahu wa ta'ala akaweka jambo la mwisho ambalo ni jambo zuri na jambo jema ambalo kila muislamu anatakiwa alizingatie kisha akasema wala aqibatu lilmuttaqin na kwa hakika mwisho mwema watauvuna na kuupata wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ayuha almuslimuna ibadallah tambueni ya kwamba atawadhu sifatun hamidatun tuallifu baina qulubi nnas وتزيد المحبة والمودة وتنشر الإخاء والصفاء الذي هو مطلب للمسلم في كل أحواله tambueni enyi waislamu kwamba unyenyekevu ni sifa iliyokuwa nzuri sifa ambayo inaziunganisha nyoyo za watu na inazidisha mapenzi baina ya watu na sifa hii pia inaeneza udugu na inaeneza usafi wa nyoyo ambapo jambo hilo ndiyo jambo ambalo Muislamu anatakiwa alitafute katika kila wakati na katika nafasi zote za maisha yake. Muislamu anatakiwa afahamu ya kwamba unyenyekevu ndio jambo ambalo linalomuunganisha yeye na watu wengine katika waislamu wenzake au wasiokuwa waislamu unamuunganisha muislamu na wakubwa ikiwa yeye ni mkubwa kadhalika pia unyenyekevu unamuunganisha mkubwa huyu na watoto kadhalika pia unyenyekevu unamuunganisha mtu huyu na maskini anakuwa kuna irtibat baina wa baina almasakin kadhalika pia unyenyekevu unamuunganisha mtu huyu pamoja na matajiri kwa kwa hali ya aina yoyote e muislamu lazima utambue ya kwamba annasu kulluhum sawasiya watu wote ni sawasawa nafsi yako iweke katika daraja ya usawa pamoja na watu wengine hakuna tofauti baina ya mweusi na mweupe wala hakuna tofauti baina ya maskini na tajiri ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekufungulia sehemu ya riziki katika nyanja za utafutaji wako basi tambua ya kwamba nafasi yako hiyo angepewa mtu mwingine kwa usawa huo na uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala kukupa nafasi na kukufungulia sehemu katika riziki basi tambua ya kwamba nafasi yako inabaki kama vile ambavyo alivyokuwa yule aliyekuwa bado hajafunguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kwamba madawamu alhali min almuhal kudumu kwa hali ni katika jambo lisilowezekana ulikuwa hauna leo unacho tambua ya kwamba kesho utakuwa hauna kesho kutwa atakuwa mwingine anacho kadhalika pia hauwezi ukaishi na miaka 40 kile ambacho unaishi nacho na miaka 80 kama uliweza kufika dukani ukiwa na miaka 40 45 mpaka 60 kuanzia 80 na kuendelea duka lako maisha yako shughuli zako utabidi zisimamiwe na watu wengine watu ambao ili wasimamie vizuri kutahitajika tawadhuun bainaka wa bainahum unyenyekevu baina yako wewe na wafanyakazi wako ili waweze kusimamia mali zako vizuri na shughuli zako vizuri wahakadha wafanyakazi kufanya biashara wakulima na watu wengineo ambao wanaishi na watu katika maisha ya hapa na pale imekuja katika sahihi muslim قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد من حديث عياض ابن حمار رضي الله عنه وأرضاه أما بكيار الامام مسلم كتك حديث عياد بن حمار رضي الله عنه أنا سممت صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكيك الله سبحانه وتعالى أوحى إلي أمني تشوشي أمي وحي نما أنا من تشوشي أمي وحي وانا شوني وانا سما أي قال لي أمني فهمي شميمي الله سبحانه وتعالى لكن كجي وحي kwamba watu wote mnatakiwa muwe wanyenyekevu mpaka ifikie hali ambayo hakuna mtu ambaye anaweza kujifahari kwa mwingine wala hakuna mtu ambaye anaweza kufanya uasi na uovu kwa mwingine kwa mtu yoyote ambaye atakayetaka kuinuliwa cheo chake na Allah subhanahu wa ta'ala kuhifadhiwa nafasi yake na Allah subhanahu wa ta'ala kuhifadhiwa mali yake na Allahu subhanahu wa ta'ala faalaihi bitawadhu basi ni juu yake anyenyekee kadhalika pia wa alaihi bihusnul khulqi ni juu yake awe na tabia njema fahuma sabilu ila dhalika basi vitu hivi viwili ndiyo njia itakayomfanya yeye abaki pale juu alipowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala tujiangalie nafsi zetu kila mmoja aangalie nafsi yake anaishi vipi na wenzake angalia unaishi vipi na watu huko sokoni angalia unaishi vipi na wako na watu huko ofisini kwako kuna watu ambao wewe wanakuita bosi unaishi nao vipi sokoni huko kuna watu ambao wewe wanakuisha bosi unaishi nao vipi lakini hata hapa msikitini tunapokutana tunatakiwa tuishi katika levo moja tuone faida ya kuwa na mtu ambaye hali yake ni nzuri pale ambapo tunapopatwa na changamoto zinazohusu masala ya msikiti au pale ambapo tunapopatwa na changamoto ambazo zinazohusu masala ya madrasa tumuone yule mwenye nafasi miongoni mwetu adhihiri kinyume na hivyo tubaki katika nafasi zetu alizotupa Allahu subhanahu wa ta'ala kwamba sote ni waja wake na tunarejea na kudhalilika kwa Allahu subhanahu wa ta'ala وفي صحيح مسلم كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه لكوجة katika sahih muslim ابي هريره رضي الله تبارك وتعالى عنه انا سيما انا سيما mtume صلى الله عليه وعلى آله وسلم ma nakasat sadakatu min malin sadaka haijawahi kupunguza mali ya mtu hata siku moja sadaka unayoitoa wewe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala au zaka unayoitoa wewe kama wajibu wako haijawahi kupunguza mali ya mtu hata siku moja bali sadaka ni jambo linalozidisha baraka katika mali kadhalika pia ni jambo linalozidisha baraka katika familia bali imekuja katika sunna kwamba ni katika sababu za kuponya maradhi ya familia yako kaendelea kusema mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam kisha na hajawahi Allah subhanahu wa ta'ala kumzidishia neema na mambo yaliyokuwa mazuri mja isipokuwa kwa sababu ya kusamehe kwamba ikiwa unataka Allah subhanahu wa ta'ala akuzidishie wewe kheri na baraka ni pale ambapo utakapojipamba na tabia za kusamehe tusiwe na tabia za vinyongo tena ukamwekea mtu kinyongo wakati mwingine huenda kwa jambo la kusikia au kwa jambo la kudhani wakati mwingine anaweza akawa ni kiongozi wako akawa ni mwalimu wako akawa ni shekhe wako akawa ni mtu ambaye unamwamini katika yale makubwa kama swala na mambo mengine ya hutabu mbalimbali na mambo mengine ya durusi darasani ukashindwa kukubali na kumtii kukaa chini yake na kukubali kuchukua yale maelekezo yake na kinyume chake ukatafsiri baadhi ya kalimati wal khutab baadhi ya nasaihi na mambo mengine yanayofanana na hayo kwamba ni sehemu ya madongo au ni sehemu ya rudud zilizokuja hasatan kwako wewe au kwa mtu mwingine anayefanana na hayo bali akatufundisha sehemu ya tatu mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwamba na hatonyenyekea yeyote katika mambo yanayohusiana na Allah subhanahu wa ta'ala na akajishusha isipokuwa mtu huyu Allah subhanahu wa ta'ala atamuinua daraja yake kwa nini enyi waislamu li'annahu anzala nafsahu an martabatin yastahiquha rajaa at-taqarruba ila Allah subhanahu wa ta'ala duna ghairihi kwa sababu vyovyote atakavyokuwa wewe ukijishusha ukanyenyekea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ukawa kila unachokisikia unaweka katika nafsi yako dhana iliyokuwa nzuri ukawa unataraji malipo kutoka kwa Allah ikiwa unaliweza unalifanya na ikiwa huliwezi unataraji malipo kwa nia yako usiwe na maneno na usihisi katika nafsi yako arifaa watakabur na mambo mengine yanayofanana kujiinua na kuona kwamba hakuna kitakachoweza kufanyika sio kwa kwako wewe au kupitia kwako wewe la hasha wakalla ili Allah akuinue na akuache hapo ulipo katika nafasi yako unaohisi kwamba upo juu au akupe ziada na ziada na familia yako na baraka ienee katika kizazi chako mpaka baada ya kufa kwako na wajukuu na vitukuu basi ni lazima unyenyekee ni lazima uwe mpole ni lazima uwe unajikurubisha na kila ambacho watu hizi hichi kinamhusu Allah subhanahu wa ta'ala ukifanya hivyo ukao umenyenyekea ukao umenyenyekea kwa Allah kinyume na mtu mwingine basi utapata yale mazuri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na haya ameyasema al-khalifatu rashid Abu Bakar as Siddiq radhiyallahu anhu anasema wajadna alkarama fi taqwa walghina fi alyaqini washarafa fi tawadhu Abubakar anasema siku zote ukarimu tuliupata katika uchamungu kwamba mtu huwezi kuwa mkarimu kama si mchamungu na ndio maana tutaona watu siku zote wapo katika ibada na wakijifananisha na mambo mazuri na wakijifananisha katika madhar madhari yaliyokuwa mazuri lakin alkarama indahum mafkhudun kwa wao ukarimu kwa wao ni kitu kilichokosekana haonekani katika jambo la ukarimu isiyokuwa sehemu ambayo watu watakuwa wanamtaja na kumuone, na kumuona sehemu ambayo sharafu itabaki la hasha wakalla Abubakar anasema siku zote tumekuta ukarimu katika uchamungu na uchamungu uko moyoni hakuna ambaye anaweza kuona uchamungu wa mtu lakini ukarimu unaonekana panapotokea tatizo mtu anakuwa mkarimu anakuita pembeni anasema hili jambo linatakiwa kitu gani wakati huo huo anatoa kile ambacho anachokiweza huyu kama alivyosema Abu Bakar huyu ndiyo mkarimu kisha akasema walghina fil yaqin na tumepata utajiri katika yakini watu wengi wanaweza Allah akawapa mali lakini walipokosa yakini na ile mali yao wakawa na hofu kwamba siku zote naweza nikitoa kitapungua basi mtu huyu akaishi kama maskini wa mwisho akawa kitu kidogo tu kinamtisha kinamsuuza kinamfanya aishi bila amani mtu huyu atakuwa hana utajiri wa kuonekana hata kama atakuwa nao Abubakar anathibitisha anasema tumewakuta matajiri ni wale waliokuwa na yakini kwamba katika jamii tunawakuta wasiokuwa na chochote likitoka jambo lolote la matatizo unamkuta anasema mimi nitachangia kitu fulani mimi nitatoa kitu fulani anaahidi na pale pale anakwenda nyumbani analeta kile kitu imma sirran au jahara anafanya hivyo kwa siri au anafanya hivyo kwa dhahir hawa Abubakar anasema ndio tumepata kutoka kwao utajiri kisha akasema washarafa fi tawadhu na hii ndio mahalu shahidi na tumepata ule usharifu na utukufu katika unyenyekevu akawa mtu hana matatizo na mtu siku zote unamkuta ni mnyenyekevu katika dogo kadhalika pia mtu huyo unamkuta ni mnyenyekevu katika jambo kubwa bali unyenyekevu na ukarimu na upole umekuja mpaka kwetu sisi maduati tunatakiwa tuwe wanyenyekevu na tuwe wapole ili watu watupokee na wakubali yale ambayo tunaowafundisha na kuwaelekeza si kwa watu wa sokoni tu na madukani la hasha wakalla hata kwetu sisi Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam walau kunta fadhlan ghalidha alqalbi faddu min hawlik lau kama wewe ungekuwa ni msusuwavu wa moyo hauna huruma na haunaoishi nao basi wangekukimbia wakaenda huku na kule lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume uwe una tabia ya kusamehe na kama kuna mtu unahitajia kumnasihi basi toa nasaha na nasaha zinaweza zikawa za dhahir au eh, nasaha zinaweza zikawa za dhahir au zinaweza zikawa za siri lakini zikiwa za dhahir zisio ni zenye kumtaja mtu ili asijihisi yule mtu yupo katika hali mbaya kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam tabia zake zilikuwa ni tabia za uzuri ni tabia za upole tabia ambazo zilikuwa ni zenye kuigwa kutoka kwa masahaba kama tunavyoona katika sira ya mtume sallallahu alayhi wasallam fa innahu kana yazuru duafa almuslimin alikuwa akiwazuru wale madhaifu wa Kiislamu wayaudu mardahum na akiwatembelea wale wanaoumwa huko mahospitali e katika maeneo ambayo wanaougua wayashhadu janaizahum na akisindikiza majeneza yao kumwombe Allah subhanahu wa ta'ala tuthibitishe katika haki na khairi na atujalie tuwe ni watu wenye unyenyekevu akulu matasmaun wa astaghfirullah li wa lakum wa jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barul karim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول الإمام مالك بن دينار رحمه الله تعالى أحبس ثلاثا بثلاث حتى تكون من المؤمنين الكبر بالتواضع والحرص بالقناعة والحسد بالنصيحة بعد أكم حميد الله سبحانه وتعالى نكستك سالة السلام زي مويندي كبنسيتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم anasema al-Imam Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala ifunge jifunge mambo matatu kwa kutumia mambo matatu katika nafsi yako ifunge pupa yako kwa kukinai yani siku zote kile ambacho unachokipupia kinaweza kikakutoa wewe katika njia ya kheri mpaka ukafikia kuingia katika hicho kitu na ukifikie kwa njia isiyokuwa ya halali kwa hiyo ukitaka kuingia katika sura kama hiyo basi jitahidi kukumbuka wasia huu wa Malik ibn Dinar Kwa pupa ni nzuri lakini usifikie ukafanya biashara ya haramu eti kwa sababu unataka kujipatia kipato cha kula wewe na watoto wako usifikie unakwenda kufanya kazi ya haramu ya wizi eti kwa sababu ya kipato unachotaka kula na wewe na mke wako usifikie unakwenda kukopa pesa za riba eti kwa sababu kuna kitu wewe unakihitajia kwa ajili ya familia yako haya ni maelekezo kutoka kwa salafu na salih rahimahumullahu tabarak wa taala kadhalika pia alhasadu bin nasiha hasad ifunge kwa nasaha unapokuwa unamhusudu mtu jitahidi kuifahamu nafsi yako kwamba inakwenda kwenye, nasa, kwenye, kwenye husda jitahidi kumtafuta mtu akunasihi kuacha tabia hiyo kwa sababu ukifanya hivyo utakuwa umefanya jambo lililokuwa baya kabisa jambo ambalo mtu wa mwanzo kulifanya ni iblis alayhi laana bali jamii iliyojawa na hasad jamii iliyojawa na husda iliyojawa na chuki na bugdha ni jamii yenye kushuka chini yule unayemhusudu akipata kile ambacho atakachokipata tarajia kitakuja kusaidia katika jamii yako kwani akisaidia familia yake atakuwa amesaidia jamii yako na kupunguza matatizo ya familia moja ndiyo chanzo cha kupungua matatizo ya familia nyingine ayuha almuslimuna ibadallah yule ambaye aliyekuwa anamchukia mtu basi afahamu dawa ya chuki dawa ya husda ni kwenda kwa mtu amnasihi katika lile abala analodhani kwani husda siku zote ilimfanya iblis alaaniwe na allahu subhanahu wa ta'ala mpaka siku ya kiyama bali katika jambo la tatu anasema alkibru bitawadhu kifunge kiburi kwa unyenyekevu nafsi za watu zile ambazo zilizokuwa na kibri haziwezi kupona kibri isiyokuwa kwa unyenyekevu nyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala angalia ile nukta inayokufanya wewe uwe na kibri ikiwa ni kwa sababu ya ukoo mkubwa basi jitahidi kufahamu ya kwamba hilo jambo litakuingiza katika maasi ya Allah subhanahu wa ta'ala na Allah atakuchukia na ataweza kukuondolea huo ukoo ukabaki wewe peke yako katika jamii yako kadhalika pia anaweza akauacha huo ukoo akauacha ukawa hai lakini Allah akaushusha na akauporomosha bali ni koo ngapi zilizokuwa kubwa na zenye nafasi katika miji yetu hii Gungu jiji Mwanga Mwandiga maeneo mengine katika mkoa wetu wa Kigoma hapa mjini zilikuwa kubwa na zenye kutisha lakini miaka ya karibuni Allah subhanahu wa ta'ala imakachukua zile alama ndani ya ule ukoo na kuwafisha watu wale au kuwafilisi au kuwafanya moja katika mambo katika hayo mawili zikabaki ni koo za kawaida tu bali zimeamka na kuchipuka koo zingine kabisa zisizokuwa na nafasi katika jamii yetu na sisi tunajua zimepata nafasi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na katika jamii yetu zimekuwa zina utukufu na nafasi hiyo ndizo ambazo huenda zinafanya watu hao wawe na kibri kumbuka babu yako alikuwa na nini huko nyuma kumbuka baba yako alikuwa na nini huko nyuma kisha iwe ni mazingatio ya hiyo nafasi uliyokuwa nayo ambayo utailinda na kuihifadhi iweze kubaki katika ukoo wako kwa kufanya nini ni kwa kumnyenyekea Allahu subhanahu wa ta'ala na kuwa na akhlaki nzuri baina yako wewe na waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika pia al-Imam Sufyanu ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala anasema man kana ma'siyatuhu fi shahwatin farju lahu tauba wa inna adam alayhi salatu wassalam asa mushtahiyan fastaghfara faghfara lahu anasema Sufyan ibn uyaina rahimahullah yule ambaye maasi yake yalikuwa ni ya shahwa yani matamanio ni kijana ambaye anapenda wanawake ni kijana ambaye anapenda kunywa pombe ni kijana ambaye anapenda kula kama, kuche, kucheza kamari na mfano wake katika maasi mbalimbali mbali. basi mtu huyu mtarajie kwamba atatubia mtarajie atarudia kwa Allah na akirejea kwa Allah Allah atamsamehe kwa sababu Adam alayhi salatu wasalam dhambi zake zilikuwa zimetokana na maasi akarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala akamsamehe fa idha kanat maasiyatuhu min kibrin mtu ikiwa maasi yako yanatokana na kibri ususuwavu wa moyo kujiona na kujigamba basi faksha alayhi lana hofia mtu huyu kulaaniwa na Allah kama alikuwa navyo Allah akamnyang'anya kama alikuwa na nafasi ndani ya serikali Allah akamondoa kama alikuwa na mashamba Allah akayaunguza akaweka maji na mfano wake au akafa katika hali hiyo ikawa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala atakutana na adhabu iliyokuwa kali anasemaje Sufyan ibn Uyaina anasema hivi fa inna iblisa hakika iblis asa mustakbiran alifanya madhambi ya kibri alifanya madhambi ya ususuavu Allah subhanahu wa ta'ala akamlaani falu'in alayhi la'na akamlaani Allah subhanahu wa ta'ala tena laana ya moja kwa moja laana ya moja kwa moja ambayo mpaka kesho kutwa iblis anapotajwa tunasema la'natullah tunapotaka kusoma Qur'an tunasema a'udhu billahi minash shaitani rajim wama ashbaha dhalika na hayo yanayofanana na hayo kwa ni lazima tuzirejee nafsi zetu ni lazima tuzitengeneze nafsi zetu ni lazima tutengeneze akhlaki zetu pamoja na watu wengine aliyekuwa nafasi serikalini aishi na wenzake kama raia isipokuwa pale ambapo anapohitajiwa kuwahudumia hao raia aliyekuwa na chochote katika mali aishi na wenzake kama maskini isipokuwa pale ambapo anapotakiwa kuwasaidia hao maskini ili hii jamii iweze kuishi vizuri kwa amani na utulivu al-Imam al-Fudhail ibn Iyadh rahimahullahu ta'ala suila ani tawadhu aliulizwa kuhusiana na unyenyekevu hiki kitu kinachoitwa unyenyekevu ni nini inawezekana kila mmoja anajiona kwamba yeye ni mnyenyekevu na ukimwambia kwamba unyenyekevu unyenyekevu sasa mimi mnyenyekevu kuna watu wananisifu kwamba mimi ni mnyenyekevu na ninaonekana katika jamii yangu mimi ni mtu fulani mwenye unyenyekevu huyu imamu anatuambia maana ya unyenyekevu na hii itakuwa ndio neno letu la mwisho katika hotuba yetu hii akasema an yakhdha lilhaq unyenyekevu mtu anyenyekee kwa ajili ya haki jambo lolote la haki likisemwa akiwa analijua akiwa halijui basi moyo wake ushuke chini kuna jambo fulani fanya anafanya kuna jambo fulani acha anaacha tankadala kadhalika pia alifuate nyenyo hilo na ali kukubali neno hilo anasema walau samaitahu min sabiyin qabiltahu hata kama neno hilo litatajwa na mtoto mdogo litatajwa na mtu dhaifu litatajwa mtu asiye kwa nafasi ikiwa ni jambo la haki ni jambo linalotakiwa kufanywa kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala au alivyosema mtume alayhi salatu wassalam mtu atakiwa uwe mpole na hauwezi kuipata haki isipokuwa kwa shekhe uweze kupata haki sio kwa daia ambaye unakubali kwamba huyu ndiye anayeweza kuniongoza katika mambo ya kheri basi atakachosema chochote unatakiwa ukifate na usipokifata anta lasta minal wewe si katika watu wanyenyekevu utakuwa ni katika watu wasusuavu kama alivyotuambia al-Imam al fudhail ibn Iyadh kwa chukueni enyi waislamu kila ambacho kitakachotoka katika mimbari yetu hii na mimbari zingine mtakazosali huko katika misikiti ya salafu na saleh na ndugu zetu katika masalaf na ahlus sunnati wal jamaa hiyo ndiyo haki na unatakiwa uitekeleze aina ma kunta popote utakapokuwa khilafan tofauti na misikiti ya watu wa bid'ah na misikiti ya mahizbi na mfano wao kwa yule ambaye alikuwa na tabia ya kwenda katika misikiti ya watu wa bid'ah na mahizbi huko hakuchukuliwi haki kwa sababu haki inapatikana kwa watu wa haki peke yake na wala haipatikani kwa watu wa batil kisha akasema lao samitahu min ajhalin nasi qabilta hata kama haki hii ataisikia kwa mtu ambaye aliyekuwa mjinga basi ikiwa ni haki mtu huyo ataichukua allahumma zayyinna bitawadhu wajamilna bil akhlaq واكرمنا بالتقوى برحمتك يا ارحم الراحمين wa الله وسلم بارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin الله khair